geopolitika eta David Lan gurekin egunon. Egunon. Gaurkoan, zaipagai duzu? Bai, eta bai, gaur nen duen, eh, bai, Trumpek joan den eh, abenduaren seian egindako adierazpena aipatu nahi nuke. E, eh, Jeruzalem, hiriburu bezala ezagutu zuen egun horretan. Eta argituko gaituzu horren inguruan, eh? Zenta nazio batuen erakundeek eh, zuten sekulan ezagutu hau, Israelek mirabiatzen eta iruetan eta zazpian Jerusalem ekialdea beretu zuela, eh? Bai, eta Trumpen eh, ekipak nazioarteko legediari garantzi gutxi ematen diola bai du. Eh, Irailan, adibidez, Israeleko estatu batuetako ambasadoreak, koloniak Israelenak zirela adierazizuen, edanik. Baina, oraingo hontan eh, gehiengoak argiki kondenatu du. Bai, eh, estatu batuak, eh, nazio batuen elakundean, humiliatuak izan dira. segurtasun batzordeko kide guztiak uh, erabakia kondenatu dute, estatu batuak izan ezin, uh, eta uh, biltzar nagusiak gauza bera egindu gehiengo zabal batekin. Eta, nola bizi izan du, Trumpek uh, hori? oso gaizki, e, estatu batuek e, palestinako aginteari eta baita palestinako errefusiatuen aldeko agentziari ematen e, dizkieten laguntzak moztuko dituela mehatxatu du. Eta azken agentzia hori laguntza e, ilulogoita bost milioi dolarez txikitu diote jadanik. Egunerokoan ze ondorio du mugizte horrek? Agentzia hori ateak istea behartua izango balitz izigarria izango zen bost milioi uh, eh, errifusiatu eta zarduratzen da, eta bosteun mila aur eskolatzen ditu. Eta gainera, bi milioi errifusiatu dituen eh, Jordania bezalako herri batek, egon guztiz galuko luke. Eta palestinarek, eiek, nola erantzuten diote, eraso horri? Eman kizun hortan, eh, jadanik aipatu nuen amaz eta fataren arteko baketzea, Baina, ala ere, palestinarrak oraindik eh, ez dira nahiko batuak elagin eh, eh, kortasundarekin erantzuteko. Ez dira, ale, deus egin gabe egonen? Ez, ala ere, e, palestinako askatasun erakundeko edo OLP-ko kontseilu zentrala urtahilean bildu da. Eta hainbat neurri erabaki ditu. Osloko akordioen etetea, Israelen ezagupenaren ezestatzea, Israelekin txegurtasun lankidetza bertan belai ustea, eta bar. Ah, nahi du, biziki erabaki gogorrak direla, laike? Bain, bai, bai, bai, gogorrak, baina harrituko lizaidake aplikatzen balituzte. OLP-ek, jadanik, 2008-an, neuri berdintxoak erabaki zituen, baina zituen sekulan indarrian jari. Eta Arabiak egialde eri dago kionez? E, Deus e, golkoko monarkiak, adibidez, e, gogotik ezin kendua dute Iran. Eta ondorioz, Israeletik asko horbildu dira, garaio horietan, orduan, eh, momentuan, palestinaren kasuan, arrabots Piskat besterik ez dute egiten. Hmm. Benjamin Netanyahuren eh, Israelgo gobernuaren zata aukera ezin hobea da ondaren? Bai, eta orduan, egoeraz, ahal bezain bat, bariatzen saiatzen da. Adibidez, kolonietan, amalau mila etxe bizitza gehiago eraikitzea bozkatu du gobernuak eta likudek, eh, Uren eskuineko alderdiak, hau batez, eh, kolonien anexioa predikatzen duen erabakia hartu du. Eta zer dio Israeleko eskerak? Ba, nahiko keskatzen ari dira. Eh, Israeleko kasetari batek demagun e, likudek de facto den okupazio bat, dejure jure bat biurtzen ari dela adierazidu. Hmm. Eta estatu eh, batuetako juduen erakunde batzuk, eh, kaskatzen ari dira ere bai, erraten eh, dute apartheid uh, akusazioei erantzutzea gero eta uh, zairago zaiela. BDS mugimenduak, uh, botatako akusazioak? Bai, e, BDS, ordan, BDS da uh, Boycott, Disinvestment and Sanctions, mugimendu horrek asko kaskatzen du uh, Israel, Eta Israelek eh, jardetsi dio bere lurraldean sartzeko debekua duten erakundeen eh, zerrenda beltza bat eh, argitaratuz. Bere garaian Ego Afrikak mota bereko erreakzioa haukan zuen eta badakigu nola bukatu zuen. Orduan, iruditzen zait, e, sobera e, asegaitza izan ez, Israeleko eskuina, palestinarei, arma pasifiko baina izigarri eraginkora eskaintzen ari zaiera. Milesker eh, David Lan eh, eta onoko aldi arte. Milesker zuri eta lasta arte.